<clears throat> Ja sam naviko ovako na terenu kad ode na drž, da se ljudi skupe na drž. Skupe na drž. A ovdje kod nas u gornje malci ljudi se razbježe sa drž. <laughs> Nehe. Uglavnom mi smo stigli do poglavlja o namazu, ali tako, poglavlja o taharatu i sve što je bilo vezano za taharat smo, alhamdulillah, prošli. Iz poglavlja o namazu, znači, Kitevo Sara, prvi naslov i prva tema je vađib o buđubu i o važnosti pet dnevnih namaza a zatim poglavlje o Ezanu i Kametu. Pa ćemo za Allahu pomoć pokušati da ta dva pitanja ukratko večera spomenemo do jacije namazom. Za Allahu pomoć. Pa kaže še, prije svega namaz je najvažniji stup Islama nakon dva šehada. Prema hadithu Rasula sallallahu alaihi wa sallam bunijel Islamu ala hamsi islam se temelji na pet stvari. Pa prvo što je spomenuto je šehadati al la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulin, rasulullah i da je Muhammed njegov poslanik. A onda poslije toga wa ifam ishara i islam se temelji znači nakon šehadata na čemu? Na uspostavljanju namaza. Ovaj namaz je propisan na najpotpuniji način. Jedan je od najpotpuniji i najljepših ibadeta. Zato što ovaj namaz u sebi u stvari sadrži e, brojne ibadete, brojne druge ibadete. On kao ibadet, kao cijelina u sebi sadrži brojne druge ibadete. Od zikra i spominjanja i veličanja Allaha subhanahu wa ta'ala, učenja Kur'ana, stojanja pred Allahom subhanahu wa ta'ala, rukua, sežde, dove, tespiha, tekbira i ovaj namaz je znači najvažniji tjelesni radet i ovaj namaz je nešto bez čega nije bio ni jedan šerijet koji je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. Znači, ni jedan poslanik od Allahovi poslanika sa koje, je Allah stano tada poslao ljudima nije došao bez namaza. Znači svima je bio propisan namaz. Što u svakom slučaju znači u kući je na važnost ovog namaza. Allah stano tada je propisao i u obavezu stavio pet dnevnih namaza Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam kao posljednjem vjerovjesniku u noći mirađa. Znači, kada je Rasul sallallahu alaihi sallam uzdignut na nebesa i tamo, znači visoko ispod arša, Allah subhanahu wa ta'ala je Muhammedu sallallahu alaihi sallam stavio u obavezu te dnevnih namaza. I vi znate poznati hadith Mi'rađa, gdje Resul sallallahu alaihi sallam opisuje šta se sve desilo na Mi'rađu, između ostalog i spominje Resul sallallahu alaihi sallam da bi Allah wa ta'ala u obrazu stavio pet dnevnih namaza, prvo 50, pa mu je Musa alaihi sallam savjetio da se vrati, jel tako? Pa se vratio, pa je umanjivao Allah wa ta'ala sve dok nije ostalo pet, kada je Allah stano ta'ala rekao pet, da se izvrši a nagrada za 50 jer je šta vel hasenetu men džabil hasenetu felahu ašru emsaliha ko dođe sa dobrim dijelom imat će desetostruku nagradu znači deset puta toliko će biti nagrada znači nije ostale nije kao ostali propisi koji Allah svano tela i nije kao ostali vađevi koji Allah svano tela propisao ljudima. Namaz je znači izuzet i e, time što nije propisan na zemlji i nije Džibril alaihi salam došao s objavom Rasulullah sallallahu alaihi salam dok je bio na zemlji, na zemlji nego je čak i potome poseban, da ga je Allah stano tada stavio u obavezu na nebesu. Da je uzdigao Rasula sallallahu alaihi wa sallam na nebesa ispod samog arša da bi mu stavio u obavezu i da bi mu naredio pet petdnevni namaz. I to je svaka činjenica koja upućuje na veličinu namaza i upućuje na posebnost namaza i na potvrđenost njegovog vađiva i na mjesto namaza kod Allaha subhanahu wa ta'ala kod Allaha subhanahu wa ta'ala u prvo vrijeme Islama je tako u vrijeme Ashaba Ridvanullahi alaihim i Tabiina uglavnom predaje o namazu i hadithi o namazu su prenošeni međutim već e, iza tabiina i tabi tabiina pojavljuje se potreba, je tako, i pojavljuju se učenjaci koji posebno pišu knjige na temu namaza. Alekom sram. I na temu namaza, kako vrijeme odmiče, sve se više pisalo i sve se više o njemu govorilo. Zašto? Zato što se sve više sta namaz zapostavljao i njegova forma se sve više i kad je izvršavan, njegova forma se sve više zapostavljala, jel tako, i sve više mijenjala i znači snaga tog namaza i snaga tog ibadeta je sve više vrijedno. O vrijednosti namaza znači i o vađibu obavljanje namaza na, za svakog pojedinca postoje brojni hadisi i to je obaveza koja je poznata u islamu sama posljed. Kad se kaže sama posljed, znači opšte poznata stvar od islama. Šta znači to? Da niko nije opravdan neznanjem po tom pitanju kad kažem da je namaz od, od vjere opšte poznata stvar od stvari vjere, znači niko nije opravdan neznanjem po pitanju namaza. Neznanjem. Da ne zna da je vađi klanjati pet dnevni namaz Ja mislim da nema danas ni, ni budiste, ni, ni tavo oni, kako se zove oni, Hari Krišne, nikog ne ima ni jedne sorte na Dunjaluku ni Mirleta, a da ne zna da muslimani klanjaju sve jedne ili A, šta vi mislite? Možda da je neko postoji, ali sumnjam. Sumnjam da iko ima na svijetu da ne zna da muslimani klanjaju sve jedne ili Allah najbolje. Prema tome, to je opšte poznata stvar. I zbog toga niko nije opravdan na znanje o tome. Kaže mi kodame u mugnio, kako da bude opravdan? A svaki dan se poziva na namaz, tako? Pet puta uče se zan, znači čuju se zan, svaki dan. Kako da neko bude opravdan? I kad bi izostavio namaz i rekao ja nisam znao da je to važi, da li bi mu ikad to bilo prihvaćeno? nikad se ne bi moglo povjerovati da on to nije znao. Kogod zanegira obaveznost namaza, naravno, otpadnik je od islama. Murtedi. Kod god zanegira obaveznost islama. A vidjet ćemo poslije, spomenut ćemo i pitanje, i ko ostavi namaz bez negiranja, također i murtedi otpadnik ali onaj ko zanegira, a obavlja ga, isto tako pozvaće se šta da učini te ugube i pokajanja, ako ne učini, ubija se kao morte, izvršava se nad njim kazna, riddeta i otpadnešta. Što se tiče namaza, mi kažemo namaz, ja nisam siguran čija ova riječ, turska, perzijska, Perzijska. Perzijska. Znači, ali u suštini arapska riječ je esara. Je li tako? Sara. Sara u arapskom jeziku znači dua. Znači dova. Znači potpuno isto značenje ima. Sara ili dua. Dova. Što se onaj vidi u kuranskom ajetu Allah sam u suri Taube kaže za one koji se onaj pokaju kaže vasalli alaihim Osalli alejhim ovdje u ovom ajetu nije klanjaj njima. Klanjaj njima znači da bi klanjaj im dženazu. Klanjaj na njima. Je li tako? Nije. Ovdje je salli alejhim u na, za njih do U Uputi za njih do. Znači pa je u ovom kuranskom ajetu osalli alejhim znači dobi za njih. Upotrebljen nam a, riječ sara šta? U značenju dobi. U šerijatu šta je? sara. Šta je u šerijetu? Ovo je u arapskom jeziku. Šta je u šerijetu? U šerijetu sara su definisali učenjaci ovako. Pa kažu, to su posebni, e, poseban ibadet, odnosno posebne riječi i radnje, posebne riječi i radnje, koje počinju sa tekbirom, a završavaju se sa selamom. To su posebne riječi i radnje koje počinju sa tekbirom i završavaju se sa selamom. I to je definicija namaza. Zašto je ova definicija potrebna? Da se napravi razlika između nekih drugih ibadeta koji su također ibadeti, a nisu namaz. Kao na primjer, kao na primjer, e, sežda, tilavac, ili sežde zahvali, šukra. Zahvali Allah Kad učiš Kur'an i dođeš do ajeta sežde, učini sežde. Je li tako? E, u nekim predajima se spominje na početku tekvira, ali nema poslije sežde, nema tekvira i nema selama. Je tako? Pa potom izlazi iz okvira definicije namaza. Pa kad kažemo nije dozvoljeno obavljati namaz bez abdesta, dobro, ali je li dozvoljeno ako slušaš ajete, neko uči bez abdesta i onda učini seždu, da li onda sad učini seždu bez abdesta? Jeste, zato što ne ulazi u definicije namaza. Zbog čega ne završava se sa selamom, jel tako? Isto desiti se neka iznenadna e, blagodat, jel tako? I ti nisi pod abdestom. Učiniš seždu zahvala Allah subhanahu učiniš i bez abdesta, no, je tako, zato što ova sežda, ona je samo sežda, znači nije namaz. A? Pa, spominje se, znači, u nekim predajama, tekvir na početku, ja. Spominje se tekvir na početku. Da. Zove se tako sala, znači zašto se sala zove sala, zašto se to zove dovom? Zato što u sebi sadrži dove, razne dove, jel tako? I uglavnom, e, čitavo vrijeme dok je čovjek u obavlja, jel tako, na vas, čitavo vrijeme praktično ne odvaja se od nekog vida dove. Ili Allah subhanahu wa ta'ala hvali dovom, ili traži od Allah subhanahu wa ta'ala dovom, i tako dalje. Zato se zove Esara. Dobro. Propisane, znači, rekli smo u noći Mirađa, a to je bilo prije Hidžre. Pet dnevnih namaza u njihova vremena. Pet dnevnih namaza u njihova vremena. Propisano je u noći Mirađa prije Hidžre kaže uzvišeni inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta namaz je mu'minima propisan u određeno vrijeme znači propisan je u određeno vrijeme To vrijeme je objasnio Resul sallallahu alaihi wa sallam hadithna za svaki namaz i to će biti posebno pitanje inša Allah kad vrijeme kojeg namaza. Isto tako vama umiru illa li abudullaha muhlisina lahuddina hunefa nije im propisano ništa osim da robuju Allah subhanahu wa ta'ala iskreno mu ispovjedajući vjeru wa yuqimu sara i da obavljaju sara wa aqimu sarata obavljajte namaz na brojnim mjestima u Kur'anu kul li ibadi alladina amanu yuqimu sara reci mojim robovima koji vjeruju da obavljaju namaz Kako? Šta ćemo s onima koji ne vjeruju? Oni ne obavljaju namaz. Kul li ibadi alladina amanu, reci moji robovima koji vjeruju. Pa je ovo osobina vjernika. Fa subhanallahi hina tumsunu wa hina tusbihun. Wa lahu alhamdu fi samavati wal ardi wa ašijan wa hina tudhiru. I ovdje se spominje pet dnevnih vremena. Uzvišen je Allah kad osvanu i omrknu. Odnosno kad omrknu i osvanu i njemu je zahvala na nebesme i na zemlji naveće i u podne. Pa je ovo pet dnevni namaz, je tako? Naveće i u podne. Kad nastupi namasko vrijeme, vađiv je svakom pojedincu. Svakom pojedincu, bez izuzetka svakom muslimanu je vađiv da obavi namaz, da klanja. Izuzeta je samo šta? Žena u hajdu i nifas. Svi ostali normalni, normalni muslimani moraju obaviti namaz. Niko nije izuzet. Svi ostali normalni muslimani moraju u to vrijeme kad nastupi vrijeme vađi bi im je klanjaju osim žene u hajru i nifas. Hm? Koliko ih danas ima, hajt nifas. Muško, muško, muško, muško, muško, kako je namaz, kako je, mogu pitati, kako je namaz, recimo, ono da uzu razav, kako se zove što ima? Sahib, razav. Sahib. Posebno će biti znači jest, ali mora klanjati. Ne govorim o tome da mora obaviti namaz. E sad, kako će ko u to da ulazi, jel tako? Jer može biti, nije dozvoljeno namaz odgađati, jel tako? Ali može čovjek, je jel tako, nekad da bude od, od putnika i od onih koji kojima je dozvoljeno da namaz spoje, je jel tako, od putnika. Pa onda nastupilo je podne namaza, ali on će klanjati podne u ikindijsko vrijeme. O kako, zato što je misafir i tako dalje. Ali mi govorimo generalno, znači kad nastupi namasko vrijeme, vađi bi svim muslimanima da pristupe namazu. Da pristupe namazu. E sad imaju određene kategorije, jel tako, sahibi, odor, bolesnici, ovi, oni, žena u istihadu, jel tako, kad ima krvarenje koje nije ni hajd, ni nifas, i tako dalje. Znači, imaju posebni propise za nje. Ali osnova da klanje, da neće ostaviti namaz i da ga neće odgoditi iz njegovog vremena. Nikad se ne može odgoditi namaz, dnevni namaz, da se klanja u noćno vrijeme, niti noćni namaz da se klanja u dnevno vrijeme. Ni u kakvoj situaciji. Ni u kakvoj situaciji. Znači, to ne dolazi u obzir. Ali to je posebno pitanje, inša. Pa kaže dalje, E, šta se može desiti? Može se, može se desiti da čovjek zaspi, zaboravi ili padne u nesvijest. Šta će sa njim biti? E, on će klanjati kad dođe sebi ili se probudi ili se sjeti. E sad on neće klanjati, Može i proći na namasko vrijeme, jel tako? Ali on je šta? Ovim opravdan, jer kaže Resul sallaha alaihi sallam, Men nama an salatin au nasiha, fel yusalliha iza zakiraha. Ko prespava namaz ili ga zaboravi, neka ga klanja kad se sjeti. Rečeno je kad se sjeti, znači što hoće da se kaže i onaj kad se probu, probudi. A onaj ko izgubi svijest svakako, on za njega kažemo izgubio i tahare, tako kad dođe sep treba da raspita koliko je to trajalo i koliko ga namaza prošlo kao čovjek koji ide na neke teške operacije, tako? Pa pod dejstvom narkoze izgubi svijest, je tako? Kad dođe se, umjesto da pita šta, koliko ste me sašili, šta ste uradili, pita koji je datum, koliko je vremena prošlo i koliko sam namaza propustio. Ja sam bio na operaciji, morao svoj, pa sam ja To je znači da vodi računa o namazu, je tako? putnik kad kreće na put, o čemu treba da se brine? O namazu, gdje će i kako obaviti namaz. Je tako? A onda hoće usput imati šta da jede i da pije. Osim toga. Je tako? Znači, to je ovaj sara koji je Allah subhanahu wa ta'ala kojim je Allah subhanahu wa ta'ala obavezao svakog čovjeka. Sljedeće pitanje. Obaveza je staratelja svakog maloljetnog djeteta da mu naređuje namaz. Kad dostigne sedam godina. Iako to djetetu nije vađib. Iako to djetetu nije vađib. Ali on će ga znači on će mu naređivati djetetu da bi se na taj namaz naviklo dijete i da bi ga nau, da bi dijete naučilo namaz je tako a imaće nagradu biće upisana nagrada i djetetu i onome komu taj namaz naređi komu taj namaz naređi šta je dokaz da će imati nagradu i dijete i onaj ko kom namaz naređuje općeniti dokaz, jer tako men džaje bil haseneti felahu ašro em ferha. Ko uradi neko dobro djelo ima se deset nagrad. Kada je jedna od žena krenula na hađ, podigla je svoje malodobno dijete i rekla Rasul sallallahu alaihi sallam šta? Ima li za ovoga hađa? Pa je rekao Rasul sallallahu alaihi sallam ima, a ti ćeš imati isto tako za, za njega nagradu što je opet dokaz, može se analogiju, upotrebiti analogija na osnovu ovoga šta, da i za namaz koji se naredi djetet, pa djete obavi namaz, ima nagradu onaj kom je taj namaz naredi. Dobro. Što se tiče djeteta koji dostigne 10 godina, onda je staratelj dužan da to djete, znači, strožije sad vodi računa o njegovom namazu. I ukoliko se osjeti zapostavljanje namaza od strane tog djeteta koji je dostiglo 10 godina, šta da ga edebuje motko. Štapom. Ha? I nije poznat neki drugi važib gdje je Resul sallallahu alejhi ve sellem naredio starateljima da motkom edebuju onoga ko zapostavi taj važib. I ovdje je naređeno da ga edebuje motkom, a on je dostigao 10 godina. Iako još nije puno, puno ljeta. Šta je ovo sve, znaš šta ovo sve u kući? Još nije djete ni punoljetno, znači još mu nije vađib. Je tako? A staratelj je naređeno da ga, ukoliko zapostavlja namaz, šta edebuje motkom. Svatate, broći? Znači, to je tako očita stvar koja upućuje našto na obovezost namaza i na mjesto namaza u šarijati kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala naredio djete od deset godina, nije još punoljetno motka ako zapostavlja, ako se primijeti zapostavljanje vas. Muru evladekom, muru ebnaekom bisarati, vahum ebna u sebi, aj, sinin. Naređujte svoje djeci namaz kad imaju sedam godina vodri buhum alihi ali aš a izbičujte ih za namaz od deset godina. Ofarriku bejnahum filme bađije i rastavite ih u posteljama. Bilježi ga ima Mahmed Ebu Dawud, Tirmidi i ostalo. Ne šir, ovo zadnje i vezano za namaz. Ako možda se pojasni, jer to važi i za mušku djecu između ili samo za mušku djecu. Mušku I razvojite ih u posteljama, znači da svako ima svoju posebnu onaj mjesto za spavanje. Allah najbolje zna, znači ovdje da se razvoju u posteljama. Ja sam uvijek doživljavao da, da se to odnosi na razdvajanje muške i ženske djece, ali onaj izrazi općenit pa me pusti da se malo raspitam po knjigama u komentarima znači ima nešto još posebno za ja od 10 godina e sad pusti me još da malo ja vidim ima li nešto posebno sad i za muško djecu između iako je da ne bude na, pod istim pokrivačem na istom vidit ćemo znači šta u komentarima inša Allah ima li ko suho suho suho dobro inša Allah neće zaboraviti da se dobro <clears throat> pravo da ti kažem nikad mi to uvijek sam to tako mislim nikad mi nije nam um padalo da bi moglo onaj se postaviti tako pitanje. Dobro. Rekli smo da nije dozvoljeno odgađati namaz iz njegovog vremena. Dokaz inna salate kjane fele mu'minine kitebe mu'kute. Namaz i vjerovinicu ga propisan u određeno vrijeme. Ako je propisan u određeno vrijeme, a ti ga možeš klanjati kad hoćeš, šta znači onda ovaj ajet? Ali tako? Znaš se onda odnosi ovaj ajet? Ali tako? ako ga možeš ostaviti radi pijace, radi posla, radi ovoga, radi onoga, i svaki dan naklanjavati za jacije, šta znači da ovaj aj propisan je u njegovo vrijeme? Šta bi onda to znači? Jel tako? Znači ovo je očita stvar. I ovo je određeno u određeno, tačno, precizno određeno vrijeme. I nije dozvoljeno odgađati namaz da izađe iz njegovog vremena. Osim onoga ko želi da spoji namaz da spoji namaz od musafira, jel tako pa može odgoditi podne do ikindijskog vremena, a akšam do jacijskog vremena znači to jedino i nije dozvoljeno ni u kakvom stanju ni u kakvoj drugoj situaciji odgoditi ove namaze za neko drugo vrijeme znači ni sebebom džunopluka, ni sebebom nekog neđaseta kojeg ne možeš da otkloniš ni bilo kojim drugim sebebom. Šta znači to? Ne može, ne smiješ odgoditi namaz iz njegovog vremena zbog džnupluka. Šta to znači? Može te jemo bi klanja. Ne može i ne smiješ odgoditi namaz da iziđe iz njegovog vremena zbog neđaseta. Šta znači to? Znači, odjeća ti je prljava. Je tako? Nečista ne možeš je promijeniti ni oprat. Nemaš nikakve situacije da tu uradiš, tako. Klanjat ćeš u nečistom odje, odijelu. Nemaš čistog mjesta. Klanjat ćeš u nečistom mjestu. Ali tako? Mnogi ljudi, mnogi ljudi ovdje prave a, greške koje da Allah sačuva iz neznanja i pograširanosti džehla ode u bolnicu izvrši se operacija on je možda u nekom stalnom krvarenju postoperacijono stanje ne može onaj uzeti abdest e, ne može uzeti ni teljevom nema nikoga da, da mu je tu pri ruci da mu isto oko tih stvari pomogne ne može se okrenuti prema kibli i šta on kaže ostavi namaz. Ostavi namaz. A, miskin ostavi namaz. A možda mu je taj namaz u tom trenutku preći od čitavog njegovog života do srste klanja. Nije možda nek sigurno. Jer je tad najbliži šta kaburu i smrt. I taj namaz tad, tako kad je nečist i kad je možda nije pokriven avret, možda ništa, je tako? Taj namaz tu, tad, mu je preći od svih namaza prije. Vidješ? Taj namaz tad mu je preći od svih namaza koji je klanio prije. Jer ako nikad prije nije klanio, a sad se sjeti i klanja i umre poslije tog namaza, alhamdulillah. Je li tako? A ako je čitav život klanjao, a sad prestane klanjati i umre, tako? Pitanje kako? Da, Allah sačuva. Zato je ovo, znači, pitanje važno da se najbičnija stvar ova o kojoj mi sad govorimo. To su vam te stotine hiljada ljudi oko vas koji je nikad za to nisu čuli niti znaju. Znači, važno da se to o tome govori i stalo da se ljudi na to podsjećaju, pogotovo ljudi koji su, jel tako, u poznijim godinama ili ljudi koji su bolesnikavi i poznate bolesti imaju i tako stalno su na nekim operacijama, ljekarima i tako dalje, da se njima to stavi na znanje, jel tako? Obavit će namaz tako kako jeste prema ajetu šta fattakullaha mastata'tum bojte se Allaha koliko možete. A, bojte se Allaha koliko možete. Ovoj djeci braću njih mami ovo lijepo vrijeme napolje, a vi njima organizujte kaj lul. Jer ovako kad slušaju ders, mogu uslomiti vrat i odkazat će im odma i ruke i noge gotovo, ostaće nepokret. A, overe, slomit ćeš vrat. Organizujte <laughs> kaj lulu. A, Pogotovo onaj bude se djeca rano na seba. Znači i ti znaš po sebi da od seba do izajacije teško moraš izdržati. Tako pogotovo ako se stalno fedraš na polju, na vjetru i tako. Znači, vodite računa o odmoru djece. Vodite računa o odmoru djece. Allah vas pomoga. Dobro. Ko ostavi namaz iz ljenosti i nemara, bez da negira obaveznost, Šta je sa njim? Nevjernik je po ispravnom mišljenju. Nevjernik je po ispravnom mišljenju. I na to upućuju brojni hadith. Kao što kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem, bejne ražuli, o bejne l kufri. Alaikum sallam. O širki trku sara. Između čovjeka i kufra i širka je ostavljanje namaz između čovjeka i kufra i širka je ostavljanje namaza. I vi ste slušali brojna predavanja između ostalog naj odlučujući dokaz u svemu tome je ono što bilježi ima Buhari šta, da je praktično iđma ashaba i nije prenešena ni jedna druga predaja, predaja koja je oprećna toj da ashabi nisu smatrali ništa ostavljanje bilo kojeg drugog djela kufrom osim namaza. Šta znači to? Da je njihov iđma, da je ostavljanje čega? Namaza, kufr. Tako da razilaženje koje je došlo poslije ashaba, nema praktično nikakve težine. Nema nikakve težine. Zašto? Zato što je to razilaženje nakon iđma, iđma muslimana. Bez obzira čije to mišlje. Jer je mišlje Ashaba sigurno vrednije i preće od mišljenja ti imama koji su došli posljednji. Samo za sebe širijski dokaz. Samo za sebe širijski dokaz iđma. Je tako? Dobro. I nećemo o tome plaho ovoga puta. Ali eto je spomenuta ovde tačka, pa da je spomenu. Kaže ovde Šejh Sal Kauzan kaže treba sramotiti onoga ko ostavi nama. I brukati ga i njegovu stvar da tako obznani. I ne trebamo namaz, ne trebamo selam nazivati. Niti mu se na poziv odazivati. Znači, treba ga ignorisati, ostaviti, sve dok ne postavi namaz. To je za vakat kad bi bio taj pojedinac. Ali kad ima u svakoj mali po jednog da klanja, šta ćemo sa njim? On znači sve ostale mora tako da ignoriše. Teško. Nego treba prema svakome da se postavi kako, kako je njegov iskustvo prema njemu. Onoga koga je pozivao na namaz pa neće da se odazove, da ga ignoriše. Je tako? I tako dalje. Onoga koga nije nikad upozoravao, da sa njim stupi u kontakt. Da. Je tako? Allah najbolje zna. Allah najbolje zna. Ali ovo ljudi govore, znači, za neke situacije koje su znači nisu kao naše situacije i u našim mahalama i našim gradovima je tako i ovo ostavljanje namaza koje je rašireno kod nas nije tako rašireno na drugim mjestima. I mnogi ljudi ne mogu da dokući uopšte, ne mogu da shvate. I čak kad mu ti pokušavaš da predočiš situaciju do koje mjere to ide ostavljanje namaza ovde kod nas, ne mogu to da pojme. Tako? Ne mogu da prihvate da je to tako stane. Sve dok im ne kaže šta, da hođa stanuje pored zamije, je tako, u džamijskom dvorištu, a naredi se sa džematom da klanja dva namaza, tri namaza. A šta radi ona dva? Šako podla. Tako, na godišnje voda oko džamije. Džamija je zatvorena, da uči se jezan klanja. Tako. A ima pametni profitera, kaže, uzme godišnje i onda na godišnjem kaže, ko će vam sad držati hudbe? Ja sam sad na godišnjem. Pa ne znam ljudi, ono, ne znam. Sad mora se nekog naš da nam drži hudbe, ja. I šta što ćete mu platiti? Pa mora on platiti, Pa koliko ćete mu platiti? Pa eto, ne znam. Dobro, kaže, onda ćete mene sad platiti. Ja se držat hudbe. Nek sam ne godi. Ne <laughs> Zavis se šifri, sad ti. Šifra. <laughs> e to je psija. Ko je? Ha? A ja ne znam jeste vi čuli za te stvari. Znači, to su situacije, to je naša atmosfera. I ovdje kaže onaj da, da e, po osnovi ostavljanja namaza, znači po tom pitanju smatrati da, da je većina ljudi kod nas ne klanja i tako dalje, da je to pogrešno i da je to put havari i da je takve priče se čuju okolo, ja znam međutim vi znate vraći da je kakva su stanja u našim mahala i to da ima neko da klanja pet dnevnih namaza da se zato ga zna u pet okolnih sela da on klanja je li tako ili nije? Znači, kad ima neki insan tamo negdje da klanja pet dnevni namaza, toga znaju u pet okolnih sela da on klanja pet dnevni namaz. Je tako ili nije? Znači, <laughs> ali to nećemo sad govoriti, ali govorimo o to. Znači, samo to pitanje. Tu kad neko počne klanja negdje neki, u nekoj familiji, to zna pet okolnih mahala da je i taj počeo da klanja. Razumite? Šta vam to govori? A znamo za stanja mnogi da ne klanjaju nikao osim kad dođu u džami. A to su nas optužili, znači da mi ljude na pamet, šta, optužujemo da oni ne klanjaju jer moraju biti da klanjaju kod kuće. je tako? Ali znamo mi, to, to je naša rodbina. To, to je narod iz kojeg smo mi ponekad znamo stanje, je tako? I znamo naprotiv da takvi slučajeva nema. I ako ima, opet se znaju. Ja tako? Zna se možda da neki klanja iz inata neće radi hođe i radi hođarine neće u džan. Al da uglavnom svjedoče njihovi sinovi, je tako? Svjedoče njihova djeca da takvi ne klanjaju osim kad uđu u džanje. Zna se to. Tako, od džume do džume. Bajram musliman. Bajram musliman, ha. Da Allah kaže. Mnogi ljudi to ne mogu da dokući. I ovo je stanje koje se ne... Prelazi se preko toga. A, I ljudima se smatra da su opravdani i da su ovo i da su ono i da ne znaju. Allahu stane. Od... Govorimo o tome, znači govorimo o tome čak i kad bi rekli i uzeli mišljenja i mama. ali tako, kad su oni rekli ostavljaš namaza i tako dalje, taj ostavljaš namaza, taj ostavljaš namaza, o kojem su oni raspravljali u svoje vrijeme, nije ostavljaš namaza u naše vrijeme. I ti su to odlično, znači to i tako. Danas mi kad kažemo da ne klanja, da je ostavio namaz, znači da nema veze sa islamom. Danak, znači, napiši jednako, nema nikakve veze s ovim islamom. Je li tako? Ako ne obavlja na vas. To je stanje tako. Razumijete? A učenjaci kad su nekad raspravljali o stavljaču namaza, to nije značilo ko kad mi danas kažemo da ne klanjaće. tako? To je značilo da je čovjek bio na tevhidu, je li tako? Bio mu vehid, klonuo se i čuvao se širka, je Jel' tako? I šta još? Davo zekat, postio Ramazan, obavljio hač. Bio musliman, ali eto ostavi namaz zljenosti i nemara. Ha? Pa šta je sad sa njim? E to je bilo pitanje prije. Danas mi kad kažem ostavlja namaz ili ne klanja, to znači uglavnom šta? Da nema on nikakve veze sa islamom. Ostavio i posljednje Da Allah sačuva. Allah nas tajna. Dobro. Koliko imamo ovdje jasin? Ha? Deset minuta. Dobro. Poglavlje o Ezanu i Kametu. Možemo i to inša Allah djeca. deset minuta? Dobro, ovo pitanje znači nije ništa posebno, znači onaj složeno, osim što propisanost ezana i kameta u upućuje je našto Da je to i badet. Šta još u upućuje na to da se ljudi u osnovi po svojoj fitri a, zaboravni, nemarni, da ih stalno treba napominjati. I obzirom da ljudi bilo bi im teško da sami uvijek prati i određuju namasko vrijeme, propisano je da se označi to namasko vrijeme. E, kad je poslije hijdžre, znači, kad su vidjeli, znači, taj problem određivanja namaskog vremena, Rasul sallallahu alejhi ve sellem sa ashabima je imao šuru, da tako, dogovor, kako ćemo sve sad znači početak tog namaza, pa su neki predlagali šta? Zvono, neki su predlagali a, rok trubu i tako dalje, sve to otpalo zbog čega zato što ovi židovi pušu u trubu, a kršćani zveće zvonom, pa je usnio Abdullah ibn Zaid, radi Allahu an, usnio ezan. I došao je Rasulullah sallallahu alaihi sallam i ispričao, pa je ovaj ezan potvrđen objavom, je tako? I ostao je propisan ezan. Ostao je propisan taj ezan. Pa se spominje, znači, ovaj poziv. Poziv je poziv glasanom. Tako, poziv na namaz, ja vjerujem da amenu, iza nudi, ali sarati, mi je umil džumati. O vjernici, kad budete pozvani na namaz u danu džume, je tako? I isto tako, iza nadejtom ila sarati, tahaduha huzwa a kad vi pozivate na namaz, oni to uzmu za šalu, za sporednio je tako, ismijavanje nevjernici. Znači, i ezane i kame su propisani na određenim riječima i određene, određenim rečenicama i na određen način. Je li tako? <clears throat> pa je ezan propisan, znači, da se uči četiri tekvira na početku, je li tako? Poslije ta četiri tekvira i to je veličanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Ezan je sav od zikra, tespiha, veličanja i najuzvišenijih riječi tevhida, je tako? Poslije tekvira šta svjedočim? La ilaha illallah. Pa opet svjedočim šta? Anna Muhammeden Rasulullah. Pa onda dođite na namaz, dođite na ovog dobu, ovaj ibadet, pa dođite na spas, na spas, jer u tom ibadetu je spas i na dunjalku i na ahiretu. Pa opet tekbiri i velisanje Allaha subhanahu wa ta'ala i na kraju se završava sa a, riječima tevhida la ilaha illa Allah koje su teže od nebesa i zemlje i graditelja na njima osim Allaha subhanahu wa ta'ala mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i naravno velika je mudrost u tome što je ezan propisan baš na ovaj, na ovaj način i ovim rečenicama i ovim riječima Jer tekbir na početku i po, znači upozoravanje na Allahu subhanahu wa ta'ala veličinu na samom početku treba da pobudi pažnju na ono što slijedi poslije toga, al tako? Pa odma iza toga a šehadet. Ono što je temelj ovog dina. Pa onda poziv na ono što čemu se inače poziva i isticanje toga da je to spas Pa ako se ti opet ne odazoveš, opet je Allahu akbar Allah. Allah je opet najveći. Ne ja potrebe ni za tobom, ni za tvojom dobom. Ni za tvoj namaz, je li tako? Ja ja sam nešto pitati, recimo ako čovjek klanja sam u svojoj kući i ne ima muslimana oko sebe, da li on mu je radio svaki put proučiti jezan? Ako je sam, nije mu vađi proučiti jezan, nego mu je na fila proučite za ne, tako. Dobro, to, to nisam znao. Dobro. Ali, a, svakako je za jedan džemat muslimana učenje za nas šta farti kifaje. Šta to znači? Ako neko prouči, ostala je obaveza, a, spala je obaveza sa, osta, sa ostalo. Međutim, ako jedna zajednica uravi je za i kamet, šta? to biva sebevom da se protiv njih povede dži, džihad. Što znači? Ostavili su najočitiji e, znak islama. Tako? Najočitiji propis islama su ostavili. A jedna zajednica kad ostavi jedan vađib organizovano i skupno, šta? Šta? otpada od islama kao zajednicu i pokrije se džihad protiv njih. Doćemo. Samo. Znači, ako preskočimo, onda spi slijepo. Dobro. Rekli smo da je fard kifaje, međutim, ako zajednica ostavi fard jedan od vađiba, šta? džihad se vodi protiv njih. Džihad se vodi protiv njih. I kamet je propisan znači kao jezan s tim što se i kamet uči znači ne kao jezan. Jezan se uči pravi se stanka poslije svake rečenice. Je tako? A i kamet se može uči se znači e, kako mi to rekli uzastopno uzastopno je li tako Zato što je to poziv onima koji se već oku, okupili. A ezan je poziv ocu odsutnim. Zato je propisan. Ali tako, u današnje vrijeme je sve izgubilo svoj smisao i karakter, pa ti ako nisi u džami i kad završi jezan, a nemoj nići u džami, gotovo. Jer čim se završi jezan, hođa je već navratio. Gotovo. Zakasnio se i tako on priča neki da jedan čovjek kaže vidio sam, bio sam na stanici, kaže i hođa pusti jezan, provuči iz ha, provuči, ha, hođa na vrata i ode, kaže. E, ja kažem, ja vama predlažem da vi nađete sebi jednog hođa koji će biti muslima. E, kaže, to je dobro rekao. Kaže ovim svojima, kaže da nađemo jednog hođa koji će biti muslima. Eto, dosta je vrijeme. Dosta je vrijeme. Dobro. I, e, i kamet je, znači, drugačije od ezana, dva su tekvira, ostale rečenice po jednom i dodaje se hat hamid sara, poslije haya ala al falah. Je tako? A može biti i kao ezan. Može biti i kao ezan, samo da se doda kad hamid sara. Oba dvije predaje se ispravno, je tako? E, od sunneta je da se ponavlja za mujezinom sve što kaže osim je tako hayya ala sara i hayya ala al falah da kaže šta la havla wa la quwwata illa billah ila ali ila bin dobro od sunneta je isto tako da mujezin kad uči jezan na hayya ala sara okrene se na desnu a hayya ala al falah na lijevu stranu od sunneta je da se na sabahu doda rečenica as-salatu khairu min an-nawm <clears throat> dobro. E, Jas, dobro. Ja. Dobro, neko ko svati to da je to eto radi ibadeta i sunneta pa se okrene da mu Allah povesela zato što je nastoji da, da se ne zaboravi sunnet tako da nije dozvoljeno učiti ezan prije vremena osim ezana koji se uči prije zore. Je tako? A ta ezan prije zore, to je ezan za buđenje, je tako? Ezan za buđenje. Ima i džumanski. Ha? Džumanski. Ezan, ono. On se uči u vrijeme džumena namaz, je tako? Nije prije vremena. Uči se prije podne džumanski jedan, ali se ne uči prije vremena džumena namaz vrijeme džume namaza je od duha, je li tako? Pa nadalje. E, to nije znači ezan za nama. Je ezan za nama. Jest. Mjesto da ubibade. Jest, dobro. O, ova ezan prije zore znači isto bez, bez onaj ezan za, za zoru i za namaz u njemu je esaratu hajru minen nam. Dobro. Isto znači ezan. Dobro. E, rekli smo da ponavlja za mu jezinu, šta je na kraju dova poslije ezana? اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته To je dova koja se spominje u sunnetu. I znači ono što je posebno važno ovdje za nas jeste da je obavez za svakoga ko čuje ezan da ostavi sve poslove da se okrene prema prema mesečitu, prema namazu. Ne mora prema mesečitu, može i u kući otići da se pripremi za namaz. Tako? Ali uglavnom, da istog trenutka ostavi sve poslove da se okrene ka pripremama za namaz prema mesečitu. To ponekad onaj kod nas ne funkcioniše, ili zbog razruđenosti ovog sela pa se za nečuje ili neka zbog atleta i nemar molim Allah spano treba da popravi naše stanje da da a to je prilike to detaljnije još o Ezanu i Kametu smo nekad prije pričali pa ima tamo snimljeno tamo je zapravo poznat da je nekako snimljeno Ja. Kako misliš, jesu li ispunili šartove? Kako šartove? Ako ostavi učenje zana. Ako ostavi učenje, nisu ostavili učenje zana, nego su ostavili način učenja zana. Ja, oni nisu nikog pozvali. Oni uče jedan, ali samo uče jedan unutra, unutra, ako ostavit unutra. Jasno, znači oni su ostavili onaj obavezno svojstvo ezana, jel, kad bude ezan, e, kako se zove, javni poziv, tako dalje. To je pod pitanja, pod ko, znači pitanje pod kojim se uslovima smije boraviti u nevjerničkim zemljama. <clears throat> Jedan od uslova da ispoljavaš svoj din. Ispoljavanje dina je svakako da javno ispoljavaš sve obrede, znači i vadete i šta još da javno ispoljavaš nevjerstvo u njihovu vjeru. To je dvije stvari. Tako da bi ovdje rekli znači da na neki način ne imaju uslova boravka. Jer ne, da imaju, da ne oglašavaju. Bolje u vlasni živi, ali nemaju to poziv. Jesu, ne, ne smiju oglasiti na vas prije osim u nekim mesečinima, je tako? I još jedno je šeha onaj, znači sad, jer to nije bitno sa jačina, jer ja znam, gora iz mog sela je prije se čuo, ne znam, a sad ne daju puno smete, onda je smanji, da skoro se ne čuje daleko, možda, kilometra, neće se dalje. To nije uslov. Nije uslov da, da bude i glasno ili ovo, ja, bez učnika, ako se uči, uči sezam. Ja koliko je moj jezin glasan, od dotle nek se čuje. Uglavnom, o, ovo pitanje, znači, moglo bi se reći šta da ne, nemaju onaj situaciju da, da mogu ispoljavati svoj din. Javno. Isto ko što kad je šeljarska država ne smije ispoljavati svoj djel javno mora svoje kućnike. material, onde os homens transformam em real na E a sociedade não